tubahe ikaze muri kino kiganiro umukenyezi seruka ikiganiro kiyaga ku bijyanye n'iterambere ry'umukenyezi kino kiganiro umukenyezi seruka cy'uno munsi gifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe search for common ground mu mugambi wayo tuyage ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe usaid ishyirahamwe y'abanyamerika rigejwe iterambere kino kiganiro tuko tukiremeshereza muri komine ya mutaho neza na neza ku mugwa mukuru wa komine hafi y'isoko ya mutaho aho tugiye kuyaga na bamwe mu bakenyezi n'abajeje intwaro ku mutumba ndetse n'abagabo ku bijyanye n'iterambere ry'umukenyezi n'icibiyago byo mu mugambi tuyage byagiye birabafasha mu kwiteza imbere hano ndi kumwe rero n'abatumire mbega mu nyidondora mfaso jewe nitwa Mukuru Sogonde nkaba ndi presidente wa Club de Kute bakenyezi turashoboye nkaba nsanzwe ndi umwarimukazi Sogonde murakoze kwitaba kino kiganiro mukenyezi seruka yego murakoze cyane namwe kuza eniwacu mutaho kugira ngo tungurane ibyiyumvira turi kumwe kandi n'ubundi mukenyezi mukenyezi namwe mwonyidondora yego murakoze je nitwa Cishayo Janine nkabandi umuntu wanyu wa Club de Foot abakenyezi turashoboye abasanzwe ndi umurimyi w'ikawa turi gukengurukire kuba wemeye kwitaba kino kiyago mukenyezi seruka Ego murakoze mu kiganiro mukenyezi seruka ntituri kumwe n'abakenyezi gusa ariko turi kumwe n'uwundi mushinga ntahe mushinga ntahe canke mugabo ngo twidondora Ego murakoze jewe nitwa Ndikumana Jeremy abandi mu mambere wa Club de Foot abakenyezi turashoboye aba nkorerana mu gisata c'indero tumwigisha ndi kumwe kandi n'umutware ngaha ku mutumba mutware mutwidondore muce mutubwira n'umutumba mutware ingene witwa je nitwa ntakiritimana Emmanuel akaba ari jewe mpagarariye uwo mutumba wa mutaho komine mutaho zone mutaho eko tubakengurukire ko mwemeye kwitaba kino kiganiro murakoze cane ikiganiro co kuri uno munsi kiremeshejwe na jewe Charles Makoto ndasubiye kubaha ikaze radiyo yisangane y'ibujumbu ni ku efemu ku murongo wa mirongo umunani n'icyenda n'ibicindwe dutangwe rero kwa sogonde sogonde wowe uri umukenyezi mbega watubwira twumvise ngo crebe de kute uno munsi ni iki crebe de kute ni umugwi w'abakenyezi harimo n'abashingantahe turi abakenyezi cumi na batanu hakaba harimo n'abashingantahe batanu uwo mugwi w'abakenyezi ni crebe de kute turashoboye twama twumviriza ibiganiro bica ku iradiyo byerekeye iterambere rijyanye n'umukenyezi kuvuga abakenyezi tukajijuka tukarengera imico n'imigenzo idukumira itadushikana ku iterambere none eh, muratubwiye ko na cyane cyane ibiganiro bivuga ku iterambere ry'umukenyezi mbega ibyo biganiro bimaze guterera iki mu ihinduka rya musangiye umugwi biganiro biramaze kuduterera ibintu byinshi kuko ubu hariho abakenyezi baciye ubwenge basigaye baja mu dushira hamwe bakarondera amafaranga bagakotiza hama bakaza baraguranana bagurananye bagaheza bakiteza imbere imbere mu tugambi duto duto twa misi yose tuvuze imigambi mito mito ya misi yose iyo migambi aba ari nk'iyihe hariho nko kurima ukarema ibiterwa mbumbarugo n'ibiterwa bito bito hariho kudandaza kugira ngo bashobore kugura umunyu kuko kare umukenyezi yari yarafatwa amaboko imugongo kuko yahora atega umushinga ntahe wiwe akariwe amuzanira byose yaba umunyu yaba amavuta ariko ubu abakenyezi ibyo basigaye bazi kuvyironderera none ivyo biganiro mvuze ati muravyumviriza mbega bavyumviriza baheza bagashikana ayo makuru gute ku bandi bakenyezi kumbure canke ku bandi baba badashoboye kuronka ako kanya ko kumviriza ibyo biganiro barabishikanayo koko ntibari mu ishyirahamwe rimwe bari mu dushyirahamwe twinshi nk'ubashoboye kujamwaho kandi gashyirahamwe arabicishamo akababwira yuko umukenyezi akwiye kujijuka akabya ubuzimu akaja ibyo biganiro bimaze gufasha iki ibyo biganiro bimaze gufasha ikintu kinini cyane kuko turabye nk'abakenyezi bo ngahe mutaho ubu barateye imbere gose barateye imbere kuko umukenyezi amaze kujamwo ayo mashirahamwe ntiwogenda ugize nk'akagorane umusaba umugurane amafaranga ngo ayabure ayo umunya arayakugurana hirya yaje ukayamusubiza mbega bica biheza bigatera gute mu iterambere ry'umukenyezi mu iterambere ry'umukenyezi umukenyezi ariyumva kuko gituma yi ariyumva kare umugabo wiwe nk'ubu atashe arumva niwe yatahana ibintu aje atatahanye icyo yategereza gutahana mu rugo hacaba induru ariko kuko umukenyezi nawe nyene yarondeye abonye umugabo vyanse nawe acagenda akazana ico kintu iterambere mu rugo riteragigira imbere cyane wagize uti abakenyezi twarajijutse kera n'inyifato yakumira umukenyezi uno munsi tuvuze iterambere ry'umukenyezi riraheza rigaterera gute mu iterambere ry'urugo n'ikibano mu iterambere ry'urugo n'ikibano bisanzwe mu rugo urugo rugizwe n'abantu babiri ni ukuvuga n'umugabo n'umugore abo onye iterambere rihari ni uko bayaga imigambi bakora kare umugabo hari igihe wasanga yakoze ikintu atabicishije ku mugore agafata ingo wenyine abantu bo muri ako karere baca baza barabarabira ko yuko urwo rw'iwanyu ruri kuratera imbere rujya imbere mu byo muri ko murakora wavuze ikintu cyo kwiyungunganya mu bikorwa byo kudandaza mbega gushikira umutaheho biroroshe ku mukenyezi ingahe imutaho mu gushikira umutahe ku mukenyezi novuga yuko naho byoroshe ntibyoroshe cyane nababwiye yuko bari hariho udushira hamwe two no kuguranana baraziganya ugasanga umukenyezi bariko baraziganya amafaranga amajana atanu atanu amajana atanu atanu ugasanga nk'ubu nk'uyu munsi baziganije barose ibihumbi mirongo ibiri bigaca bitwara nk'abakenyezi babiri umwe agatwara cumi uwundi icumi agacaza rero kurondera utwo arangura Shishayo Janine uri umwe muri mu mugwi wumviriza ibiganiro bivuga ku iterambere na cyane cyane ku iterambere ry'umukenyezi mbega ibyo biganiro mwatanguye kuvyumviriza ryari bimaze guhindura iki mu buzima bwaho ibyo biganiro twatanguye kuvyumviriza gushikiriza mu kwezi kwa kane niho crebe de hute ini mutaho yatangura aho mbaye mu buzima bw'iwanje ndabona yuko ari ikintu cyahindutse mbere na mbere bene umushinga ntahe wanje byarakunda kutugora cyane mugabo amaze kugenda kumviza iradiyo nawe naramubwiye ati turaza kumviza iradiyo nkaca ndamugurira kwa gata kwa mungu saa kumi kuri radiyo mariya akumviriza kungene ahandi abakenyezi bateye imbere ubu rero twe nawe unye mu rugo rw'iwacu ndabona yuko ari ibintu bimeze neza ndabona yuko hari ico byahinduye mbega uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ry'urugo n'uruhe uruhara k'umukenyezi mu iterambere ry'urugo ni uko umukenyezi yokuraho imigenzo ya kera kera bavuga ngo nta mugore ngo nako kazi wiko isake iriho ubu unye mu gihe tugezemwo nka mu rugo rw'iwanje turaja hamwe tukavugana imigambi tugomba dukore tukavugana hageze nko kujyana abana kw'ishuri twavuganye ati kugura amakaye tugurisha iki akabyemera sanzwe ndi n'umurimyi w'ikawa mu minsi yahera abagabo bahembwe umukenyezi ntiyakura ku mafaranga y'umugabo ariko ubu unye nsanzwe kandi ndongoye koperative y'abarimyi b'ikawa kubera rero iyo club de kute namanza kumviriza ndagenda ngirishije inama nkabwira abantu b'abashingantahe yuko igiterwa c'ikawa kera cyari c'abagabo ariko ubu unye gikwiye kuba ni c'abakenyezi umukenyezi bakamuha agatongo gatoyi akitana n'ibiti mirongo itatu kuko abagabo baramaze gufata kubona yuko ikawa umenga nizi wabo gusa mugabo witereye n'ibiti mirongo itatu hageze guhembwa urashobora kwigurira agatenge umwana akenya agakambiro kamugurira mbega iyo umukenyezi ashoboye gushikira uburyo bw'ubutunzi harimo n'amafaranga biraheza bikamufasha gute mu iterambere ryiwe bwite umukenyezi ageze ku rwego mu minsi yahera umukenyezi wese amafaranga baca bavuga ngo aca yiganza ariko umugabo ubu unye tuha inyigisha abakenyezi yuko umukenyezi arosa amahera yubaha umugabo kuko umugabo niwe nkingi y'urugo ugiye kugarariza ugaca utangwa kugenda hejuru y'umugabo urumva rwa rugo uca urusambura uyarose uragenda mu n'umugabo ica amafaranga azokora umugabo nakazana yagwiwe nawe ukazana gwawe warose mukavugana ikintu amafaranga yokora mu iterambere ry'urugo umukenyezi yarifise ico aterera mu rugo bimufasha gute mu kwinjira kwikingira ayo mabi aturuka ku by'ubutunzi umukenyezi ibintu cyo bimufasha ategereza gutaha kare afise amafaranga hari abakenyezi barose amafaranga baca bagenda kuborerwa bagataha batebye. icyo haba rero kugira dutwikingire ni gutaha kare hamwe umukenyezi saa moya azogera yahise muhira ntazira aja mu kabare twagiye mu kabare akaza kuberwa muri amafaranga aba ariko atuma agateka kiwe gatituka kuko bakubonye mu kabari bavuga yuko uri umuntu atabaho jeremy ikiganiro mwacumvise ni mukenyezi seruka mbega ku bwanyu nk'umushinga ntahe eh, ibiganiro bijyanye n'iby'ubutunzi kusanzwe uri mu wa club de coute ibiganiro bijyanye n'ubutunzi hari icyo bifasha egome cyane nko mu mambere wa club de coute turashoboye bavuga nti ibiganiro by'ubutunzi tumaze iminsi twumviriza biraterera haba mu iterambere ry'urugo mbere no mu iterambere ry'ikibano iterambere ry'urugo turashobora kuwemeza gutekereza neza yuko abamo tumaranye igihe twumviriza hamaze kuba akarusho maze kuba akarusho kuko baraheza bakamenya bati gutunganya urugo urugo rugizwe n'umugabo n'umugore muri icyo gihe baramenya bati umugabo aritwara uku umugore akitwara uku kuko bose baruzuzanya mu iterambere ry'urugo hanyuma ubutunzi gutyo ntibushobora gusesagurwa baraheza bakaja inama n'ingingo imigambi y'iterambere ry'urugo bagira haba mu byo uburimyi mu byo ubworozi mbere no mu migambi yo kudandaza utuntu tumwe tumwe nkavuga nti rero aho ni ku bijyanye n'iterambere ry'urugo umuryango uraheza ukisununura abana bakamererwa neza bakarihirwa amashuri hanyuma bagafungura neza bakambara neza murumva ko iryo ari iterambere ry'urugo mu bijyanye n'iterambere ry'ikibano sinzi ko nogira icyo ndabivuga ko iterambere rijyanye n'ikibano ni uko uwo muryango wamaze kunyurwa n'izo nyigisho ugira ingendo nziza maze mu kibano gukiranuka amera nk'itara hanyuma abababonye ababanyi baraheza bakaza baribaza bati none bajya ko tutahura tubona kera bameze uku uko bahinduye byagenze gute baraheza nabo bakaza bakababaza nabo bagaheza bakabaha intumbero y'ukungene nabo boshikira kwihinduka rijanye n'iterambere mbega umugabo yunguka iki iyo ateje imbere umukenyezi wiwe umugabo arunguka cyane yateje imbere umukenyezi wiwe kuko twavuze yuko ari magiriranire ni ukuvuga bimwe byahora bimuzinda bikamugwanira ko ari byinshi umukenyezi aca ashobora akamwunganira ku kubera yarose uburyo bwo gushyira ahabona impano ziwe zituma hinjira mu muryango inyongererezo iyo umugabo amaze gufadikanya n'umugore wiwe muri ibyo bikorwa byo kwiteza imbere akanamufasha no kwiteza imbere mbega abaronsa ayo makuru abamaze kumva ingene iyo miryango yahindutse bobo biraheza bikabafasha iki abamaze kumva ko mu muryango kwa naka bahinduye inyifato birabatangaza nabo bikabakwegerera kutahuza ko byagenze gutyo nabo baraheza bakabaza amakuru bakabashikira umuryango kubera babara basanzwe arababanyi hanyuma bagaheza bakabafata ko ego si bose bashobora kubitahura n'ingoga kuko hariho bamwe na bamwe bavuga bati ngoya tibajya tibuga ujya mugore usanga agashwabirwa yarabiye umugabo kugira ngo ngo babyumve kumwe hariho n'igihe ushobora gusanga ari abantu bavuga bati iyi uwo camwo gutyo agaca mu nkindi akabazomera kumbure bosubira gushwana nka kera gutyo bakaba basambuye urugo mugabo aho ni ku ruhande rumwe hariho no ku rundi ruhande ababitahura neza bakavuga bati ka bundi iyo umugore n'umugabo baje inama n'ingingo ku by'iterambere ry'urugo baratera imbere kuko biba ari ibikorwa byivugira bigaragara hari abo usanga barahinduye basanga ubwa mbere bari babaye mu nzu itameze neza hanyuma bagahindura bakayihindura bakubaka inzu bagayikora neza canke batari bafise ivyorogwa ugasanga barazanye ivyorogwa nabyo babishoye bibongerereza amafaranga y'umutahe mu tundi dukorwa utu canke turiya nari nabajije ntimbega iyo umukenyezi agize ico aterera mu muryango nawe akaronka n'ubwigenge mu itunganya ry'ubutunzi bw'urugo biraheza bigatuma ikibano gitera imbere gute biraheza biraheza bigaterera iki no mu muryango canke mu gihugu umugore iyo amaze kuba afise umwidegemvyo ku iterambere ry'urugo akabona yuko afise ico ye aterera ariyumva ntasubira kuba wa mugore wa kera yaguma ari mpakaa mpaka mpaka asaba umugabo ahubwo nawe aravuga ati ubu nanje ko mfise udufaranga ndashobora ahubwo kuja inama n'umugabo nkeneye igitenge nkumva ko nokigura ntaca agenda kukigura atagisavye kuko uwo mugabo yohava yiyumvira ati ko yagiye kugura igitenge atambajije mbe washa n'abandi bagabo bakimuguriye ariko bamaze kubiganira umugabo araheza akanezerwa akavuga ati смерти umugore wanje ko afise aya mafaranga akaba yipfuza kugura agatenge reka ndamuhe uburenganzira bwiwe agende kugura icyo ashaka umutima ushaka hanyuma ku bijanye no mu kibano naho baravuga bati hariya hantu barahinduye ishusho ryo mu kibano uko bari kera ubu siko bakiri none rero kumbure uwo bisunga nawe yoheza agateza imbere urugo burya urugo rwo kwa Yeremiya ruteye imbere urwo kwa Pascal rugatera imbere urwo kwa Manuel rugatera imbere byose hamwe bica bigira rero rero ikibano giteye imbere hakaba rero habonetse iterambere ry'akarere hanyuma n'igihugu kumbure nitwashika ku ntambwe y'uko bose turonka izi nyigisho hazoba habonetse iterambere ry'igihugu Emmanuel namwe iruhande y'uko umukuru w'umutumba musanzwe muri muri club de Kute mbega biraborohera gufata akanya nk'umutware kujya kwicarana n'abandi banyagihugu muri kumwumviriza ibiganiro yego biratworohera cyane ko kimwe kimwe cyose turagiha umwanya wacu nk'umwenegihugu twebwe rimwe na rimwe twarihaye umwanya wo gutunganiriza abenegihugu uwundi mwanya naho kaja kuri tere ukaboneraho akaryo kuganira n'abenegihugu twabasanze ku mirimo we nk'umutware bwa mbere mbega bino biganiro byagufashije iki mu gufasha mu gutatura amatati afatiye ku by'ubutunzi hagati y'abubaka ibiganiro ico byadufashije ubwa bwa mbere twaratahuye icyo twovuga amatati canke amabi canke icaha rero rimwe na rimwe biranatworohera iyo dusanze iyi migwi y'amakrebe de kute bakoraniye hamwe biratworohera mu kubaha inyigisho canke rimwe na rimwe tukumvira hamwe ibijanye no kwiteza imbere k'umukenyezi cane cane iyo tuvuze rero iterambere ry'umukenyezi Yeremiya yavuze ati hari igihe usanga babonye umugabo n'umugore bubakanye bariko baratera imbere bakorera hamwe bayaga kuri twose tujya muhungu yarari agasabiko ubwo no kugira tumugaruke kibe mbega ibyo hari ibyo bimaze kumva ubusanzwe twebwe iyo tugiye kuganira n'abenegihugu ibyo barabivuga cyane muga nka twebwe tumaze guca mu nyigisho rimwe na rimwe zitandukanye turahavana tukabona yuko iyo umugabo n'umugore bagiye inama baraheza bagashika ku iterambere ry'urugo iyo batagiye inama naho twebwe nk'umuntu ariko arabivuga nk'uko tumwita umugabo atarahinduka rero iyo dusanze umugabo yahindutse agahindukana n'umufasoni wiwe rimwe na rimwe ngaha mu kibano bavuga ko umudamu yahaye imiti umugabo mbere bakanavuga yuko yoba yamuhaye n'umuti utanabaho naho kumbure aba ari intumbero nziza y'ibyo bagiye baracamwo umugabo arahinduka rero iyo umugabo ahindutse agahuza n'umupfasoni wiwe baca bavuga ko yari imiti rimwe na rimwe iyo rero ari umugabo adashobora gufata ingingo no kumuzomera baranamuzomera rega ntibishika wa mugabo yari yarahindutse agaca avuga ati bya bindi bwabo ni barampenze reka nisubire nimere kumwe nahora kera oya umugabo ameze gutyo kuko aba yaragiye arabona inyungu irimo ahubwo nawe arahavana akabikorera mu migwi kuko mwaba bamuzomera hashobora kuba harimo abagenzi biwe ugasanga rimwe na rimwe nawe yakweze abagenzi ugasanga ejo canke hirya y'ejo ugasanga intambwe yabaye ko habaye n'uwundi mugabo yari muri bamwe bazomera rimwe na rimwe mbere bakanashinga n'intahe iyo twakoranije amanama yo ku mitumba aho nyene niho nagira ngaruke timbega rino terambere mugeze ko aba banywanyi ba club za bikabafasha gute mu gutatura amatati yo mu kibano twebwe aho bitworohera bo nyene twaciye tubita ko ari nk'imboneza zo ku mutumba bo nyene iyo hagize nk'abagira amatati mu kibano barahavana baka, baka baradufasha bo nyine bakaba baratanga impanuro ko bumvira mu bijya biganiro bya Club de Court bumviramo impanuro nyinshi ubwa mbere hakiri intango yari umugabo atarahinduka mugubu umugabo amaze guhinduka cyangwa umufasoni agahinduka bo nyine kubera inyigisho bamaze kuzironka nibo havana bakadufasha bakaturamira ama rero mbere bakaza kudushikiriza ibyabananiye navyone mu kubaha agaciro mu kibano tukahavana tukabaha ijambo kugira batubwireho bari babigejeje rero mu kibano iyo bahavuye babona yuko tubahaye ijambo mw'uwo mwanya barahavana impanuro bakazumva abo mu iyindi migwi bigasha bitworohera rero twebwe tujejwe intwaro bino biganiro turiko turagira biheza bigafasha iki gihugu muri rusange twebwe ico bifasha igihugu no mu kibano iyo ubu unya uraza kuja hajya kwikaburimbi hepfo uravye mu karere kubera abantu imiryango iriko irahinduka biciye muri ibi biganiro twebwe twarabona mu minsi yahera tucaruka yari amazu y'amategura ariko buri kuraraba mu karere turabona abantu bakura ko amategura bagashira ko amabati ngira ngo wumva ko ari impinduka ibyo urumva yuko ubwa mbere mu ntumbero ya nyene umukuru w'igihugu yavuze ko umuntu ateza kugira amafaranga mu mufuko hama akagira n'uburaro bwiza uca ubibona yuko biba bimeze neza hama ikindi naco iyo ubutunzi bwiyongereye mu muryango igihugu kirahungukira uca usanga ba serugo n'abana rugo bagiye inama bakagura impene bakagura ingurube iyo rero yahavuye ikunguka bayishoye ku isoko hama leta irahavana ikahakura amatagisi n'amakori uca ko leta nayo ihavana igaca ihungukira akunguko kanini ikiganiro ni mukenye by'iseruka ikiganiro turemeshereje ngaha ku mugwa mukuru wa komine mutaho ni ku mutumba wa mutaho mbere ni muri zone ya mutaho nyene turiko turumva intahe zikomeye yuko ibiganiro ibiyago bishikana ingo ku iterambere rirama mbega abatarajijuka bo n'ubu abatarajijwa ngo bafate iyo ngendo mubahanura iki abatarajijwa tubasaba yuko bohindura ingendo na cane cane nkaca nsaba n'aba anya barongoye amakrebe de kute ko bofashanya n'intwaro ati bofashanya gute twebwe twosaba ubwa mbere twebwe tujejwe intwaro ko iyo tugiye kugira amanama hariya mu bucimbiri twoza turabitwaza bagashinga intahe kuko turamaze kubona iyo habonetse abantu bashinga intahe turaronka amamesaje menshi yuko hariho n'abandi bantu batubwira ati muraturungikira bajya abantu bazogaruke tuganiriza kuko twarabonye ko tuhafitiye icunguko rero twebwe nk'abajejwe intwaro duhamagarira batarahinduka kuko uno munsi warabona abantu banywa ibiyayuramutwe abantu ugasanga zukuri imitwe bayitaye mu nzoga imbere y'amasaha y'akazi dufata nko mu gitondo nko mu masaha atanu saa yine ariko ubu nabone batanguye barabona yuko botonda ku bubare cyangwa gukina amakarata ubu turabona ko byagiye bihinduka kubera ibiganiro byagiye biba n'ihimiriza rya leta rero dusabye aba bantu batarahinduka ko nabone bafata iyi ntumbero nziza yaba abantu bagize amashirahamwe ya Club de Kute kandi bakumva n'impanuro z'abajejwe intwaro reka tubandanye tuyaga n'aba bakenyezi twatanguranye mwamaze kumva ibyo bantu bashinga ntahe bavuga ingene babona umugabo nyawe ku bwawe mu rugi wawe dushingira intahe imbere byari byifashe gute uno munsi byifashe gute jewe uko mbona umugabo nyawe nuko ubwa mbere bija mu kibane mu nzu iwanje uko byari byifashe kuva na mbere nk'iwanje twebwe ibyo by'uko umwe yakora kimwe wenyine ubundi ntamufashe iwanje ntibyigeze bihaba mugabo ndabye mu kibano narabona yuko hariho abakenyezi usanga ari bo bakora ibikorwa byinshi barusha naho umushinga nawe wiwe yoba yicaye ngaho umukenyezi ugasanga ariko arakoropa ariko aroza ibyombo abana ibiki mugabo umushinga nawe wiwe yicariye ngaho rero ngeze iyi saha ndiko ndaraba ubu biriko biragabanuka kubera ibiganiro bica ku iradiyo abantu bagenda barumviriza iyo tuvuze umugabo nyawe ategerezwa kuba afise umukenyezi nyawe siko yego none umukenyezi nyawe nawe arangwa ni umukenyezi nyawe ikimuranga ni ugufashanya hagati yawe n'umugabo wiwe ntihagire ikintu na kimwe yokora atabanje guhanuza uwo bubakanye akamenya yuko umutwe w'urugo ari umugabo akagendera iryo banga ry'uko ategerezwa kubaha uwo mugabo wiwe wari watubwiye ati jemu harabaye amahinduka agaragara ku bwawe umukenyezi nyawe mu rugo arangwa n'iki iwanje umukenyezi nyawe wubaha umugabo mukumvikana ibyo mugomba gukora kuko umugore arose nk'amafaranga agashaka kuja hejuru y'umugabo urumva si umukenyezi nyawe icyo haba kugira ube umukenyezi nyawe urose amahera yereka umugabo wiwawe mubwire ati narose amafaranga ya naya naya mumvikane umugambi w'ico mwayakoza harigeze kuba hariho abakenyezi aronse udufaranga yabo naca aja kugura agatunga iwabo umugabo ntamenye na oya mm. ibyo ntivyokunda kuko ugiye kurigura winyegeje ugomba gusambura ici kiza mugabo ivyo vyarageze kuba hamwe umukenyezi arose amafaranga ashaka kunyegeza umugabo yobikora mugabo ivyo bikoze ubushaka yuko urugo rusambuka uko ubutanguye yuko umenga ntimuzobana n'umugabo nakaye kamotera abandi bakenyezi batarajijuka ngo bamenye yuko urugo ari babiri kandi ko iby'umukenyezi aronse ari iby'umugabo aba aronse akamotera ko haba nuko boguma baza barumviriza ibiganiro by'amakrebe de kude kuko bijya biganiro biratuma umukenyezi yari ingare ajya ku murongo kuko hari abakenyezi usanga bigira agapine bagashaka ko umengabo kubita abagabo babo kandi batabashobora numva umukenyezi amaze kumviza radiyo akumva yuko urugo ruza kubamwa amahoro umugabo n'umugore bumvikana niwe mukenyezi nyawe icyo haba rero amakrebe de kude yoba menshi benshi mu gihugu abakenyezi benshi n'abagabo bakayajyamo niho igihugu cy'u Burundi cy'iwacu abakibamwe bose bamererwa neza nayo mugabo nyawe arangwa n'iki umugabo nyawe arangwa n’ukumvikana n'umugore wiwe nkuye nk'aho je mperereye twebwe tutajamwo amakrebe de hute byarakunda kutugora n'umugabo je nari nsanzwe ndi umuntu ndongoye koperative nkagura ikawa nkashora ikawa mugabo mvuye kuzishora ntiyanyizera yuko ntashe amahoro mugabo kiwe tutanguye kuja mu makrebe de hute nkamuhiradiye akumviriza ubu unye yamye ati ubu ni original baduhora wigira narumvise yuko abakenyezi bareka bakarondera iterambere ry'urugo kuko abagabo ntitwamana n'abagore bacu uko umugabo ashobora gupfa we wa mugore wamenyereye kwama ureze amaboko uragaburirwa n'umugabo apfuye cuza mu zindi ngeso cyo gituma rero umugabo nyawe yorekura umukenyezi akaja abandi bari akumviriza ivyo abandi bayaga akaja amashira hamwe kuko amashyirahamwe adufasha byinshi Yeremiya tuko tumugera ku musozo wa kino kiyago cacu mukenyezi seruka ikiganiro gifashwe mu mugongo n'ishirahamwe Search for Common Ground mu mugambi wawo tuyage ku mfashanyo y'uburyo itangwa ni ry'abanyamerika USAID bano bakenyezi baheje kuvuga kuvuga nka ibyo bipfuza ku mukenyezi cyangwa ku mugabo nyawe ku bwawe umugabo nyawe nawe ubona yorangwa n'ibiki ku bwanje umugabo nyawe umugabo nyawe ni uwo mugabo ategerezwa kumva ko yubaka urugo rwiwe afadikanije n'umugore wiwe kuko bagize umubiri umwe hanyuma rero muri ico gihe arumva ko ategerezwa gutanga umwidegemvyo ku mufasoni wiwe kubo bubakanye kugira ngo nawe aronke amahirwe y'ukushira habona ingabirano ziwe ubushobozi bwiwe amusavye umutahe akawumuhereza amusabye ati ndeka ngende nkurikirane ibyo ari gashyirahamwe akamuha umwanya gutyo rero uwo mugabo azomenya ati jewe ndafise umufasha uwo mugabo rero aba ku kubera yuko atahura iby'iterambere ry'urugo akatahura ko atahari umugore wiwe ashobora kumwuzuza kuko babanye kugira ngo bafashanye n'akahe kamo utera abagabo batarajijuka ngo bamenye yuko gufashanya mu rugo ari ryo soko ry'iterambere akamo notera abagabo batarajijuka जोखा tubanje kubaha umwidegembyo n'uburenganzira turaheza gatatu kumva yuko hazoba kunguko mu iterambere ry'urugo ntidutambe twirorera ngo tuvunike twenyine ni nk'uko ujya mufasoni yabishikirije ntabamaho umwe mu bagize urugo ashobora kugira ingorane runaka uwa wundi igihe atarose ayo mahirwe yo kwerekana impano n'ubushobozi bwiwe ugaca usanga mu rugo biragoye none rero nohamagarira abagabo batarajijuka ko bokwijukira kumviriza no kuja mu migwi nk'aya makrebe de kute canke kuja mu mashirahamwe kugira ngo baronke inyigisho maze izo inyigisho nazo zize zirabunganira ziba zibugurure amaso gutyo bashobore kuhereza uburenganzira abafasoni babo gutyo bashobore kubafasha mu iterambere ry'urugo imbere yo konja kwa manweri yari yavuze ati icyo dusaba ahubwo mwene ano makrebe ni uko badufasha iyo tugiye mu manama hariya mu bucimbiri bakaza kudufasha gushinga intahe mbega mwiyemeje kuzokora iki mufatanyije n'abajeje intwaro twiyemeje yuko twaza turagenda ahantu bariko bagirisha amanama twebwe twabaye imboneza mm. Mm. nayo ishyiramusi kivuga ko muri gahunda murisaba iki ku bijyanye na bino biganiro tuyisaba yuko ibiganiro byaba byinshi kuko twebwe bagicije ku maradiyo rimwe rimwe ku kivuga rimwe ku ndwi hari igihe tubura imyanya dusaba yuko byogirwa nka kabiri mu ndwi kuko rimwe mu ndwi urumva n'iminsi mikeya mwiyemeje gukorana gute n'abajeje intwaro kugira ngo uno muco wo muri club de coute ushobore gushwara ikomere ya mutaho yose mbere n'intara ya gitega twebwe icyo twiyemeje gukorana n'abajejwe intwaro ni uko tubemereye yuko bazoza baradutumira habaye inama tukaza tugasigurira abagenzi bacu umugabo nyawe n'umukenyezi nyawe ko ari abo bakura urugo bakumvikana ni ukuvuga umugabo agashigikira ibyiyumviro by’umugore wiwe hama bakarengera ya mico n'imigenzo kumira abakenyezi tugaheza tugashika ku iterambere rirama mutware manueli mwumvise ibyo bano bakenyezi twayazeneka na jeremiya agiye arashikako mbega mweho mwiyemeje iki gukorana n'abantu bakenyezi gufashanya gute mu kubera umuco abandi mbo murakoze twebwe tugiye kubugurukira tubaha umwanya ubereye dutumye ko amanama tuzohore tubamenyesha imbere y'igihe ndetse tubafashe no guhimiriza kuko natwe dusanzwe turi muri club de court hanyuma rero umwanya wose bazodukenera twebwe turemeye ko tuzobaba hafi mutware Manuel tubakengurukire murakoze cyane Yeremiya wakoze kwitaba kino kiganiro mukenyezi seruka turabakengurukiye cyane natwe turabakengurukiye cyane muzogaruke namwebwe mwakoze kwitaba kino kiganiro mukenyezi seruka mwidondore kandi twongere tubakengurukire murakoze ni nitwa Ceshayo Janine mba ku mutumba mutaha murakoze cyane mhm. turabakengurukiye ko namwitabye kino kiganiro mukenyezi seruka murakoze cyane na mwebwe mhm. murazogaruka niro ngaha ikiganiro mukenyezi seruka cuno munsi kigarukiye tubashimire mwebwe mwaduteze abiri share makoto njye nindemesheje kino kiganiro tukaba twakiremeshereje ku mugwa mukuru wa komine mutaho naho ubutaha mukenyezi seruka eee eh, ibyari magera byarageruye mukenyezi seruka